เอวัมเมสุตังเอกังตัมมยังภะคะวะตยายังเวหรติกยาเสเสสัทเทเกตุสัง ตาจักขุงเปิกเวอาเจตาครัปะอาเจตาจักขุเวนญาณังอาเจตังจักขุสัมปัสโสอาเจตโกยามปิทังจักขุสัมปัสสปัจจยาอุปปัจจเทวทิสังสุขังวา ขังวาอตุกรรมสุขังวาตังปบอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะกินาตทสักินาโมหะกินาอาทิตังจาติยาจรามรเนนะโสเกหิปริเทเวยิโตเก ามนาเสหิอุปายาเสหิอาเจตันเทวธามิโกตังอาเจตันสัตตาอาเจตังโสตเวนญาณังอาเจตังโสตสัมภัสโสอาเจ ทางสอนปัสสัมมาสัะพัทยาอปัจจติเวทยิตังสุขังวาทอนปังวาอุทอนกรรมสุขังวาตามปิอาเจตังเกณอาเจตังอาเจตังราคา กินาโทสะกินาโมหะกินาอาเทตังชาติยาจรามรณเนนโสแกยิปริเทเวอิโตแกอิโตมนาเตหิอุปายาเตหิอาเทตันเทวตามิคานังอาเทตังคันตาอาเทตาคานวิญญาณัง อาติตังคานสัมปัสสะ เพตยามวิตังกานสัมปัสสะปัจยาอุปาจติเวทยิตังทุขังวาตุขังวาอตุกขมตุขังวาตังปิอาเดตังเกณอาเดตังอาเดตังราชากินาโตสกินาโมหะกิน นาอาเจตาจาติยาชรามรณยนตเกยิปริเทเวอิตัเกยิตัมนาเจอิอุปายาเจอิอาเจตานิวัามิเทวาอาเจตารัสาอาเจตาเทวาวิญญาณอาเจตาเทวา ทางบาโสอาเทตยังวิทางเกียวมาสังปัสสะปัจยาโอปัจจนิเวทยิตังสุขังวาสุขังวาอตุธรรมสุขังวาตามวิอาเทตังแกนะอาเทตังอาเทตังราคะกินาโตสากินาโมหะกินา เจตังจาติยาจรามรเนยนัโกเกยิปริเทเวโตเกยิโตมนาเสหิอุปายาเสหิอาเจตันดิวกามิกายโยอาเจโตปุถัพพาอาเจตากายเวียนญาณังอาเจตังกายสัมปัสโส โนยามปิกังกายสัมปัสปัจยาโอปัจติเวทยิตาสุขังวาตัวขังวาอตัวขมตุขังวาตามปิอาเดตังแกนะอาเดตังอาเดตังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอาเดตังญาติยาธรามร เนนโกแกอิปริเตเวอิโตเกอิโตมนาเสอิอุปายาเสอิอาเทตันติวะธรรมิมโนอาเทตโตธรรมะอาเทตามโนเวญญาณังอาเทตังมโนสัมภัสโสอา เจโตยามปิตังมโนตามปัสสปัจจยาอุปัจจติเวทยิตังสุขังวาตุขังวาอตุขมสุขังวาตาปิอาเตตังเก เกตังราคากินาโทสะกินาโมหะกินาอาเกตังกาติยาจรามรเนนโสเกยิปริเตเวยิโตเกยิโตมนาเตอุปายาเตอิอาเจตังเดวตา สเมปิเตเพนตติโรเป สุปิเนเพนตสิจากุเวญญาเนพเนเพนตสิจากุสานปัสเสพเนเพนตติยามวิทาจากุสานปัสสปัจยาอุตปัจติเวทยตังทุกังวาตุกังวาอตุกมตุกังวาตัสมเนเนตติโกตัสม เนปิเนเพนติสัาเตสุปิเนเพนติโสตเวนญาเนติน พินตติโกตัสามาเจพิเนพินตติยามิทังโกตัสามาสภาชยาโอปัจติเวทยิตังสุขังวาตุปังวาอโตกรรมสุขังวาตัสเมียงปิเนพินตติคานัสเมียงปิเนพินตติคานเตสุปิเนพินตติคานเวนยา านเนปิเนเพนตติคานะสามปัเจปิเนเพนตติยามพิตังคานะสามปัสสปัจจยาอุปปัจจติเวทยิตาสุขังวาตุปังวาตุวกรรมสุขังวาตัสเมนปิเนเพนตติเทวหายาปิเนเพนตติระเสสุปิเนเพนตติเทวหา วิญญาณเนปิเนเพนตติเทวมาสัมปาเจปิเนเพนตติยามปิทังเกวมาสัมปาสปเจยาอุปาจติเวดยิตังสุขังวาตุขังวาอตุกรรมสุขังวาตัสมิงปิเนเพนตติกายาสมิงปิเนเพนตติโพตาเปตุป เนเปนตติกายวิญญาณเนปเนเปนตติกายสัมปัสเนปเนเปนตติยามปิตังกายสัมปัสสปัจจยาโอตปัจจติเวทยิตังสุขังวาตุกังวาตุกรรมสุขังวาตัสเมเปเนเปนตติมนัสเมเปเนเปนตติธรรมเ กุเป็นเนเป็นตติมโนเวนญาเนเป็นเนเป็นตติมโนธรรมบาเสเป็นเนเป็นตติยามิธารมโนธรรมบาสปาจยาโอปาจติเวทยิตาสุขังวาตุขังวาอตุกรรมสุขังวาตัสมิเป็นเนเป็นตติเนเป็นตังวิราชติวิรา าคาวิโมจติวิโมตัสเมวิโมตเมติยานังโหติกิลาจาติวุติตังพรหมจริยากตังกลเนยานาปรา เกตตายาติปชานาเตจิธรรมวาจะปะกวาอาตมนาเตเปโกปะกวาตัวปาสิตังอภินันตงอิมาตเมจะปนวายาจรณัตเมงปัญญมาเนกาสเปกุสหัสสัจอนุปาทายาอาสเวหิเจตานิเวโมต Yeah. É.